ciu la homoi cesas telefone interparoli. Octec nau procentoi de la Austroi posedas compufonon, tio estas poshtelefono, cun granda ekrano, cae al iro alla interreto. Set tiu apparato nun estas malpli ofte usata por telefonai interparoloi. La unua fraso, quiu iam estis dirata tra telefono, estis Watson, venu al mi, mi devas vidi vin. Tio ocasis la deca de marto de la jaro 1876. La brita inventinto de la telefono, Alexander Bell, parolis en apparaton ciun lia assistento Thomas Watson estis construinta. Sonorado ancorau ne eblis. Tiu funccio aldonigis nur pli poste. Cent quardec hoc jaroin poste Shainas quasau unu e la plei gravae cultur technicoi de la pasintai iarcentoi, nome la telefona interparolo, el mortas. Ja estas pli da telefonoi ol iam ein. Octec nau procentoi de la Austroi posedas compufonon, sed telefonadoi ocasas pli cae pli malmulte. Laula datumoi de la provisantoi de mobila telefonio, la minutoi de interparolado malcrescas constante dum la uso de datuma trafico daure crescas. Laula Austra Telecom reguliga autoritato en la dua quaron de 2023 estis senditai en tutte dudec quar como du miliardoi da babileiai messaggioi. Tio estas circa 900 naucent milionoi pli ol en la quaron iaro antaue. Ce WhatsApp estas senditae ciu tage sep miliardoi da parolae messaggioi. La iuna generatio simple ne plu volas preni la auscultilon en sian manon. Nau el dec anoi de la generatio zo, nascitai inter 1995 cae 2010 indicas en enceto che ili preferas sendi textain au vocain messagioin, ol telefone inter paroli. Tio iam estis considerata tra rompo, nome inter paroli, sen depende de la loco, tio estas subite rifusata. Multai homoi, tutte sen depende de la agio, consideras la dauran atinge ne plu kiel valoran atingajon, set kiel chargion. Ce la pli iunae tio ec signifas, che ili perceptas telefonan al vocon, kiel surprisan attacon. Al vocoi, kiui ne estis antaue scribe annoncitae, estas consideratai kiel malafablae professoro pri estetico de la comunicado, ce la altlerneio de Bonn en Germanio esploris, cial ni ne plusciatas telefonadi. La telefonado transpasas la soilon de intimezzo, cio ja postulas certan gradon de resigno pri resisto. Tio estas ancaula causo, cial la iuna generatio, mal acceptas telefone inter paroli. Ili ne povas prepari sin pri telefon al voco, cae ili timas diri ion mal giustan. Ali flanque, ja je texta au voce messaggio, eblas respondi post pripensado, cae oni povas fari tion, ciam oni desiras tion. Se babileiumado, texto sendado au ret postado farigias la normala caso, tiam la telefonado farigias esceptajo, diras la professoro.